Сура Юнус, Иона. бисмиллахир рахманир Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф лам ра. Тилька аятул китабил хаким. Алиф лам ра. Это аяты мудрого писания. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين Неужели люди удивлены тем, что мы внушили человеку из их среды предостеречь людей и обрадовать уверовавших вестью о том, что они получат от их Господа воздаяние за свои благодеяния? Неверующие сказали, безусловно, это явный колдун. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون Воистину, ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за шесть дней, а потом вознесся на трон или утвердился на троне. Он управляет делами. Никто не будет заступаться, кроме как после его дозволения. Таков Аллах, ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Неужели вы не помянете назидание? إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Все вы возвратитесь к Нему согласно истинному обещанию Аллаха. Он создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, чтобы по справедливости вознаградить тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Тем же, которые не уверовали, уготованы напиток из кипятка и мучительные страдания за то, что они не уверовали. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون Он тот, кто даровал солнцу сияние, а луне свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы могли вести летосчисление и знали счет. Все это Аллах сотворил только ради истины. Он разъясняет свои знамения для людей знающих. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Воистину, в смене ночи и дня, а также в том, что Аллах сотворил на небесах и на земле, заключены знамения для людей богобоязненных. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Воистину, тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями, пристанищем будет огонь за то, что они приобретали. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم Воистину, тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Господь поведет верным путем за их веру. В садах блаженства под ними будут течь реки. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين Там они будут взывать «Пречист ты, Аллах». Там их приветствием будет слово «мир», а их молитвы будут завершаться словами «Хвала Аллаху, Господу миров». ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون Если бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которое они призывают в своих проклятиях, подобно тому, как Он ускорил для них наступление добра, о котором они просят в молитвах, то они непременно погибли бы. Но мы оставляем тех, которые не надеются на встречу с нами, слепо скитаться в своем беззаконии. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Когда человека поражает горе, он взывает к нам и лежа на боку, и сидя, и стоя. Когда же мы избавляем его от напасти, он проходит, словно никогда не взывал к нам по поводу постигшего его несчастья. Вот как приукрашено преступникам то, что они совершают. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين Мы погубили поколения, жившие до вас, поскольку они поступали несправедливо и не уверовали в наших посланников, явившихся к ним с ясными знамениями. Так мы наказываем грешных людей. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون Потом мы сделали вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نات بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم Когда наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с нами, они говорят «принеси нам другой Коран» или «замени его». Скажи, не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому, что внушается мне в откровении, и боюсь, что если я слушаюсь Господа моего, то меня постигнут мучения великий день». قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون Скажи, если бы Аллах пожелал, то я не стал бы читать его вам, и он не стал бы обучать вас ему. Прежде я прожил с вами целую жизнь. Неужели вы не разумеете? فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или отверг его знамения? Воистину, грешники не преуспеют. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят, они наши заступники перед Аллахом. Скажи, разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы он не знал? Причист он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Люди были единой общиной верующих, но впали в разногласия. И если бы прежде не было слова Твоего Господа, то их разногласия были бы разрешены. ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين Неверующие говорят, почему ему не неспослано знамение от его Господа? Скажи, сокровенное принадлежит одному Аллаху. Ждите, и я подожду вместе с вами. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا رسلنا يكتبون ما تمكرون Когда мы дали людям вкусить милость после того, как их постигло бедствие, они тотчас начали ухищряться против наших знамений.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 Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед ним веру. «Если ты спасешь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных». فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون когда же он спасает их, они бесчинствуют на земле безо всякого права на то. О, люди, ваши бесчинства обернутся против вас самих. Это приходящее наслаждение мирской жизнью. Потом вы возвратитесь к нам, и мы поведаем вам о том, что вы совершали. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Мирская жизнь подобна воде, которую мы не спосылаем с неба, и благодаря которой или с которой смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жневье, словно еще вчера она не изобиловала. Так мы разъясняем знамения для людей размышляющих. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Аллах призывает к обители мира и благополучия и наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. – للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون Тем, которые творили добро, уготовано наилучшее — рай, и добавка — возможность взглянуть на лик Аллаха — не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они обитатели рая, в котором они пребудут вечно. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون А воздаянием тех, кто приобрел зло, будет равноценное зло – их постигнет унижение, и никто не защитит их от Аллаха. Их лица словно покроются клочьями ночного мрака. Они обитатели огня, в котором они пребудут вечно. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون В тот день мы соберем их вместе, а потом скажем многобожникам, оставайтесь на своих местах вместе со своими сотоварищами. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون Там каждый человек испытает то, что он совершил прежде – Они будут возвращены к Аллаху, их истинному покровителю, и скроется от них то, что они измышляли. قل من يرزقكم من السماء والارض امن من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون Скажи, кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами? Они скажут «Аллах». Скажи, неужели вы не устрашитесь? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون Таков Аллах ваш истинный Господь. Что может быть за истиной, кроме заблуждения? До чего же вы отвращены от истины? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Так подтвердилось слово твоего Господа о том, что нечестивцы не уверуют. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون Скажи, есть ли среди ваших сотоварищей такой, который создает творение, а затем воссоздает его.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 Скажи, Аллах указывает путь к истине. Кто более достоин того, чтобы за ним следовали? Тот, кто сам указывает путь к истине, или же тот, кто не может найти верного пути, пока ему не укажут на него? Что с вами? Как вы судите?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 Он является подтверждением того, что было до него, и разъяснением Писания от Господа миров, в котором нет сомнения. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Или же они говорят, он выдумал его. Скажи, Сочините хотя бы одну суру, подобную этим, и призовите, кого сможете, кроме Аллаха, если вы говорите правду. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Так нет же, они объявляют ложью знания, которое не способны постичь и толкование которого еще не свершилось. Таким же образом его отвергали их предшественники. Погляди же, каким был конец беззаконников. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين Среди них есть такие, которые уверуют в Него, и такие, которые не уверуют в Него. Твой Господь лучше осведомлен о распространяющих нечестие. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون Если тебя сочтут лжецом, то скажи, мне достанутся мои деяния, а вам ваши деяния. Вы не причастны к тому, что я совершаю, а я не причастен к тому, что совершаете вы. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون Среди них есть и такие, которые выслушивают тебя. Разве ты можешь заставить слышать глухих, если они к тому же не разумеют? ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون Среди них есть и такие, которые смотрят на тебя. Разве ты можешь наставить на прямой путь слепых, если они к тому же не видят? إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами поступают несправедливо по отношению к себе. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين В тот день Аллах соберет их, словно они пробыли на земле или в могилах всего лишь один дневной час, и они узнают друг друга. Воистину, убыток потерпят те, которые считали ложью встречу с Аллахом и не следовали прямым путем. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون Мы покажем тебе часть того, что мы обещали им, или же упокоим тебя, но они все равно вернутся к нам. Кроме того, Аллах является свидетелем того, что они совершают. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون У каждой общины есть посланник. – Когда же приходил посланник, между ними все решалось по справедливости, и с ними не поступали несправедливо. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Они говорят, когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду? قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون Скажи, я не способен причинить себе зло или принести себе пользу, если того не пожелает Аллах. Для каждой общины установлен срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون Скажи, думали ли вы о том, что если мучения от Аллаха постигнут вас ночью или днем, какую часть их будут торопить грешники? أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون Неужели вы уверуете в них только тогда, когда они постигнут вас? Неужели теперь, после того, как вы торопили их? ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون Потом будет сказано тем, кто поступал несправедливо, «Вкусите вечные мучения. Разве вам не воздается только за то, что вы совершали?» ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين Они спрашивают тебя, «Неужели это правда?» Скажи, «Конечно, клянусь моим Господом». Воистину, это подлинная правда, и вам не избежать этого. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Если бы несправедливый человек владел всеми богатствами земными, то он отдал бы их в качестве выкупа. Они скроют раскаяние, когда увидят мучения. Между ними рассудят беспристрастно, и с ними не поступят несправедливо. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون Несомненно, Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Несомненно, обещание Аллаха является истиной, но большинство их не знает этого. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون Он оживляет и умерщвляет, и к Нему вы будете возвращены. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين O к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Скажи, это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون Скажи, что вы скажете об уделе, который не спаслал вам Аллах, и часть которого вы объявили запретной, а часть дозволенной? Скажи, Аллах позволил вам это, или же вы возводите навет на Аллаха? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون что думают о дне воскресения те, которые возводят навет на Аллаха?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 Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того. Все это в ясном Писании. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. الذين آمنوا وكانوا يتقون Они уверовали и были богобоязнены. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Им предназначена радостная весть в этом мире и в последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это великое преуспеяние. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم Пусть тебя не печалит то, что они говорят, ибо могущество целиком принадлежит Аллаху. Он слышащий, знающий. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون Воистину Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле – а те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам, следуют лишь предположениям и измышляют, что им вздумается. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Он Тот, кто сотворил для вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение нее, и день для освящения. Воистину, в этом знамение для тех, кто внимает. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون Они говорят, Аллах взял себе сына. Причист он. Он богат, и ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Нет у вас никакого доказательства этому. Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете? قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Скажи, воистину, те, которые возводят навет на Аллаха, не преуспеют. متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Они попользуются мирскими благами, а затем вернутся к нам, и тогда мы дадим им вкусить тяжкие мучения за то, что они не уверовали.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 Вот он сказал своему народу, «О народ мой, если вам тяжко от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на Аллаха. Объединитесь со своими идолами и действуйте открыто, а затем вынесите свой приговор и не предоставляйте мне отсрочки». فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين Но если вы отвернетесь, то ведь я не просил у вас награды. Меня вознаградит только Аллах, и мне велено быть одним из мусульман. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين Они сочли его лжецом, и мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге. Мы сделали их преемниками и потопили тех, кто отвергал наши знамения. Посмотри же, каким был конец увещеваемых. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين После него мы отправили посланников к их народам. Они приносили им ясные знамения, но они не желали уверовать в то, что отвергали прежде. Так мы запечатываем сердца преступников. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين После них мы послали Мусу и Харуна с нашими знамениями к фараону и его знати, но они возгордились. Они были грешным народом. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين Когда к ним явилась истина от нас, они сказали, воистину, это очевидное колдовство. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون Муса сказал, неужели, когда истина явилась к вам, вы говорите, колдовство ли это? Воистину, колдуны не преуспеют. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين Они сказали, неужели ты пришел для того, чтобы сбить нас с пути, по которому шли наши отцы, и чтобы вам обоим досталось величие на земле? Мы не уверуем в вас. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم Фараон сказал, приведите ко мне всех знающих колдунов. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون Когда колдуны явились, Муса сказал им, бросайте то, что вы хотите бросить. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين Когда они бросили, Муса сказал, вы явили колдовство. Воистину, Аллах сделает его тщетным. Аллах не исправляет деяний, распространяющих нечестие. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون Аллах утвердит истину своими словами, даже если это ненавистно грешникам. فما آمن لموسى فئة من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين Из-за страха перед тем, что фараон и его знать будут преследовать их, Мусе поверили лишь немногие потомки из его народа. Воистину, Фараон был деспотичным тираном на земле. Воистину он был одним из преступников. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين Муса сказал, «О мой народ, если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него». فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين Они сказали, мы уповаем на одного Аллаха. Господь наш, не делай нас искушением для людей несправедливых. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين По своей милости спаси нас от людей неверующих. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين Мы не спаслали откровение Мусе и его брату, Обеспечьте свой народ жилищами в Египте, – превратите свои жилища в места для поклонения и совершайте намаз. Обрадуй же верующих. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم Муса сказал, «Господь наш, Ты даровал фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатства. Господь наш, они сбили других с Твоего пути». Господь наш, уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Он сказал, «Ваша молитва принята. Ступайте прямым путем и не следуйте за теми, кто не обладает знанием». وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Мы переправили сынов Исраила через море, а фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же фараон стал тонуть, он сказал, «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила. Я стал одним из мусульман». الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Аллах сказал, только сейчас, а ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيةً وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя. Воистину, многие люди пренебрегают нашими знамениями. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ۖ Мы поселили сынов Исраила в славной стране и одарили их благами.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 Воистину, к тебе явилась истина от твоего Господа. Не будь же в числе сомневающихся. ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين Не будь в числе тех, которые считают ложью знамения Аллаха, а не то окажешься одним из потерпевших убыток.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 Когда они уверовали, мы избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени. ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Он обрушивает ярость на тех, кто не разумеет. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Скажи, понаблюдайте за тем, что на небесах и на земле – Но знамения и увещевания не приносят пользы тем, кто не уверовал. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين Неужели они ждут дней, подобных тем, которые наступили для их предшественников? Скажи, ждите, и я подожду вместе с вами. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Потом мы спасем наших посланников и тех, которые уверовали. Таким образом, нам надлежит спасать верующих. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين Скажи, о люди, если вы сомневаетесь в моей религии, то ведь я не поклоняюсь тем, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Я поклоняюсь Аллаху, который упокоит вас, и мне приказано быть одним из верующих. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين искренне обрати свой лик к религии и не будь одним из многобожников. Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, то окажешься в числе беззаконников. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от Него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из своих рабов, кого пожелает. Он прощающий, милосердный. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل Скажи, о люди, к вам явилась истина от вашего Господа. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Я не являюсь вашим попечителем и хранителем. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين Следуй тому, что внушается тебе в откровении, и терпи, пока Аллах не вынесет приговор, ведь Он наилучший из судей.